François Akimana niwe katuma amaje bashikira hiwanyu ndabaramutse inshuti namwe bakunzi muteze amatu bigano vya radio isanganiro ndabahani kaze murano makuru avuga ko no murangagizo n'ingingo nkuru nkuru zikurikira aho bukera Burundi buzo kwifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi impuza makungu wahari umwana w’umunyafurika uwo munsi ukazohimbarizwa muri zone Marambya ni muri commune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura kugira ngo hifatikanywe n'abana bahwe n’ibyago by'umwuzurire muri zone ya Gatumba abanyagihugu bo muri komine Rugombo basaba ko urubibe uburundi buhana n'u Rwanda go kugurukwa nkuko vyakozwe ku zindi mbibe uburundi buhana n'ibindi bihugu navyo ne muravyumva muri ano makuru karimanzira yo kuruno wa kabiri idushikana muri commune Kayogoro aho itubwira kubijanye no kwiyungunganya ku bantu bagendana ubumuga bagahurikira mu makoperative nayo bucana yandi yamagara abantu iza kutubwira ibijanye n'ingwara y'ububabare umukenyeza agira biturutse ku butinyanka aho ngo biva kumvo zitandukanye zitandukanye ibyo n'ibyo ni mukanya kanya sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyaherere mu gateka k'abana gushiraho politike n'inyamirama bibikingira abana ni bimwe mu twigoro twakozwe na leta y'u Burundi mu bijyanye no gukingira abana biri mu itangazo ryasomwe kuri uno wa kabiri n'umugenduzi mukuru mu vyajejwe harimwo gushyigikirana mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu ni mu gihe aho bukera u Burundi buzifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika uhimbazwa igihe cyose ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ruheshi uko umwaka utashe celestin sinditume amenyesha ko uwo munsi uhimbazwa mu kwibukaho abana bo mu gisagara ca soweto muri afurika y'epfo barigandagurwa n'intwaro kajyanisha miryango tumukurikire ni umunsi wo kwibuka abana bagandaguwe isoweto mu gihugu cya afurika y'epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu abo bana akaba atakindi bazize atari uko bari ko baharanira icyo kivugo akaba ari naco igihugu cacu cyashimye guhimbariza ko uwo munsi ku kabankako leta y'u Burundi iramaze gushika ku ntambwe ishimishije mu bijyanye no gukingira abana aha twovuga nko gushyiraho politiki y'igihugu ikingira abana inyamiramabi zijejwe gukingira abana utwigoro rusange two gufasha abana bantawo nikora gusubiza mu kibano abana bo mu ibarabara n'abasegerereza gushyiraho ibigo bitatu by'igororero ry'abana bakurikiranwa n'ubutungane gushyiraho ihuriro ry'abana mu burundi tutibagiye kubandanya kwigisha ku buntu abana bari mu mashuri shingiro no kwivuza ku buntu abana batarenza imyaka itanu ngaha mu gihugu cyacu tubifurije umunsi mukuru mwiza haribonekeza abana bakoreshwa mu ntara ya kirundi ibikorwa bitandukanye ababyeyi birimizi bagashikiza ko ibyo ko bibujijwe gukoresha abana ibikorwa bibarenge batarabimenya icegera cy'umuhuzabikorwa mu kigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya kirundo ansire bizimungu akavuga ko abana bakoreshwa iyo bimenyekanye basubizwa mu miryango baba baje bavamwo ni mu gihe buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe umwana w'umunyafurika abana bakoreshwa batarakwiza imyaka baribonekeza mu ntara ya kirundo niyo nyishuri Lionel afise imyaka cumi n'itatu yiga mu wa gatatu asohotse ishuri adandariza umuntu ibiyoba haraciye imwe ngo abikora kugira aronke amafaranga ndagenda kudandaza mvuye ku ishuri nkaza kugenda mvuye muhira mpejije gukora n'ibikorwa nko mu mazi nabonye abandi bana tungana nkabikora hanyuma nangiye navuga ati nkinga hari nk'amahera menshi cyane ngicenda genda nanjye rwanda be yuko ntagene bishobora nanjye ndabiko nokora nk'amahera Nduwayezu Emmanuel afise imyaka cumi n'itandatu aragira inka haheze ukwezi ahebeye ishuri mu wa gatanu avuga ko yonesheje ibiteketeke maze se acamwirukana kujya kurondera amafaranga nkaho turagiye bakadukubita igiti niko twaragiye hatari iwacu uno mukenyezi we amenyesha ko abize aribo bamenya ko kibujijwe gukoresha abana twebwe abanyagihugu ntabyo tumenya ko ari amakosa ku bantu nyine baba baba baritse barabona kubona ati aya n'amakosa kubuza umwana kujya kuyishura ansire bizimungu icegera cy'umuhuzabikorwa mu kigo kigiye cyo guteza imbere ingo n'imiryango mu kirundo amenyesha ko abana bamenye ko bakoreshwa basubizwa iwabo babahurumbira kubera baba bashaka babahemba udufaranga dukenya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 isumba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gatanguje indwi yahariwe amagara y'umubyeyi n'ibibondo kuva ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi gushika kuri uyu gushyika ku genekezo rya cumi n'umunani byatangujwe n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kuri uyu wa kabiri mu ruganda kubamenyesha makuru muganga onesiforo nzigira bajya agasigura ko iryo sekeza riraba abana bafise amezi atandatu gushika ku myaka cumi n'ine hamwe n'ababyeyi bibungenze kuva ku mezi atatu agatera kamo abajejwe intwaro gufasha mu guhimiriza abanyagihugu nayo ubukene bw'amavuriro n'ibitaro buravugwa muri komine mugamba y'intara ya bururi bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko akenshi bategereza kwitura ibindi bitaro biri ku birometero birenga mirongo ibiri ni mu gihe kuri uyu wa mbere huguruwe icese ibitaro byigenga byitwa ubuntu village of life ku mugwa mukuru w'iyo komine ibyo ngo bizotuma ingaruka z'ubwo bukene zigabanuka nk'uko abarongoye intwaro muri iyo ntara babivuga Laurent Ndikuriyo Ku mugwa mukuru wa komine Mugamba hari ivuriro rimwe rya leta ry'Imuramba nkuko bivugwa n'abanyagihugu bahaba ngo iyo bikenewe bategezwa kuja kwivuza ku bitaro vy'Imatana ku birometero ibiri canke ku bitaro vyo mwijenda canke ivyigwibaga ku birometero bitanu ngo baca bategezwa kuriha amafaranga y'itike canke utundi twankenerwa iyo baroye ibujumbura ivyo biremezwa na musante w'iyo komine ya Mugamba Venuste Ntaumbaye akongera koko na ambulance iza ivuye ku bitaro vy'Imatana iyo bikenewe kuri wa mbere huguruwe ku mugwa mukuru wa komine Mugamba ibitaro byigenga vyitwa Ubuntu Village of Life muganga Alexi Nizigimana arirongoye akavuga ko ivyo bitaro bizokwakira abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri bo muri iyo komine hamwe n'abava mu makomine yose ayikikije amenyesha ko mu mezi atatu yo kumenyereza abamaze ibyo bitaro byavuye abantu barenga ibihumbi bitanu muri abo abangana igihumbi baje kwivuza amaso abakenyezi barenga ijana nabo ngo barahibarukiye muganga Alexi Nizigimana avuga ko ibyo bitaro bigifise ingo ingorane z'ibibanza vyaga ngo ariko hari umugambi wo kubaka ibitaro vyagutse kuko leta yabahaye ikibanza ca hegitari indwi amenyesha kandi ko hari n'ibindi bikoresho vyo kwa muganga bikibuze ariko ngo bikazoboneka bafashanije n'ababafasha buramatari w'intara ya Bururi Colonel Leonidas Bandenza amaso asaba aba muri iyo micungararo kugitura kuko amagara ari amazi aseseka ntibayore ku mugwa mukuru wa komine Mugamba kuri Kuriyo Radio Isanganiro kuri Kuriyo tugukenguruke ku gihe cy'isaha 6:38 muri studio za radiyo isanganira n'amakuru tuyabandanize mu gisota cy'imibano hari ubukene bw'utuzu bwa sugumwe kumwe haho uburobyi wa olympique uri muri zone kanyosha mu mpanuka bw'igisagara cya bujumbura abarobyi bavuga ko utwahahora twatwawe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga tanganyika abakorera kuri uwo mweha bavuga ko bafise amakenga ku ndwara zituruka ku isuku rike mu ntwaro baremeza ko icyo kibazo bakizi devote ndayisenga musitanteri wa komine muha akamenyesha ko bagiye kugitorera umuti vuba omendo wayo twega abarobyi turariye amakore yose mayenesesi turiyo biraduteye isoni kubona uwo mweha ufise uburinganire bwa hektari zitatu ku musenyi hari utuzu tw'uburiro utw'ubunywero n'ubuyungiro bwanikwako izarobwe hakoranira abarobyi barenga ibihumbi bine bahirigwa kugera nk'ibihe by'isaha zibiri z'ijoro hakagenderwa n'abaguzi barenga igihumbi ku munsi bashobora kuhamara amasaha atari munsi y'atatu umwe barondera ibisumwa hirya no hino hakikujwe n'imirima y'imyumbati aho abo bantu baba ibihumbi bitandatu bagize ubwiherero abarobyi barenga ibihumbi bine n'abanyagihugu nk'igihumbi canke kirenga baranywa hariho amaresitora urumva bose bakeneye kwifasha baca bajaho mu imyumbati y'abandi inyuma ya olympique baragandagaje harashishe uhaciye uca ufata ku munwa n'amahirwe dufize niko bari muke iyo haba mu mvura abantu baba barapfuye kubera amacinya canke korera n'ibindi biterwa n'isuku rike ncuruza utuntu tw'uturibwa nyene ndaduha abarovyi ariko ni ukuri bari bakwiye kutugirira imbabazi tugenda mu ipori tugahwanirayo n'abakwe n'abakobwa amawese yariho yarasikiwe n'amazi dusaba n'ukuri batugirira imbabazi batwubakira amawese twoye guhurira mu bapori n'abakwe n'abakobwa ngo si ubukene bw'ubu uburyo cyangwa ubw'ingufu butuma abarobyi babura utuzu twa sugumwe Deogratias baranyikwa arongoye umweha w'uburovyi wa Olympique amenyesha ahubwo ko babuze aho batwubaka kuko hari umuntu yabinjiriye avuga ko yahawe na leta ababuza kubaka hacaza umuntu avuga yuko leta yamuhaye hegitari munani zo ngaha kuri plage tugize twubaka toilette acaza kuzibira akazana ibibuyi akayankiriza iyo toilette kandi mustanteri yaraduhaye uburenganzira bwo kubandanya twubaka iyo toilette tumamaze nkafe nk'amezi ashakura tubane ataho dufise twituma dusaba yuko leta yodukura k'uwo muntu yitira plage karigwiwe mu ntwaro bavuga ko ico kibazo bakizi Devote Ndayisenga musitantere wa komine Muha amenyesha ko bagiye kugitorera inyishu ikibazo c'abantu bakorera ku mwiha wa Olympic turakizi cyane rero turiko turagikurikirana kugira ngo bashobore kuronka aho baja kwihagarika kuko ni ku neza y'abene turongoye turiko turagerageza kubikorera ko kugira ngo ngo amatuwarete aboneke vuba byihuta uwo mweha watanguye kubura utuzu twa sugumwe kuva twahora dutwawe bivuye ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika haraheza amezi yaba bane Omer nduwayo tugukengurukira abanyagihugu baba mu ntara ya Cibitoki bahora bajabuka mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baciye ku mupaka wa Ruhwa basaba ko nabo uyo mupaka wugururwa nkuko vyakozwe ku yindi mipaka bamwe mu baganiriye na radio isanganiro bavuga ko mu gihe uyo mupaka wo kugururwa vyotuma imigendanire isubira gukomera mu guhamanahana ibidandazwa abahora bunguruza abantu biciye kuri uyo mupaka gocha. bakavuga ko icyo gikorwa cyabo cyosubira gutangura tubakurikire tumaze kubyumva kubugura umupaka wa Gatumba n'imipaka yo buntari rwa Tanzania byatuguye neza cyane tubinezererwa turavuga tuti amahoro none haraje kanyamuneza ku mutima karaza twibaza ko cyo bibandanya nini wacu mu ruhande rw'u Rwanda hariya kuruhwa ko naho bazoca bugura umupaka mugabo twararindire turabura byatumye rero tutanira umunezero wacu subira aho waruri tarabuze byinshi twebwe ntituzi igituma badashobora kugurura umupaka wa ruhwa bugarama icyo twosaba nuko abarongoye ibihugu byacu ko ari babiri nyakubahwa mu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bicara hamwe bakayaga bakugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira igihe umupaka wakora twara twaracoro tukora mu Rwanda tugashora tumandere na mu Rwanda tukaronka udufaranga twabasha kora utudagara twaba twasaba leta n'ukuri nk'umubyeyi ko yotwugururira ko yarinze yugurura handi zagatumba hehe natwe ko budufasha umupaka wa ruhwa nabo bakawugurura kabisa kandi baba cyane nk'abantu bakunda abanyagihugu babo hamwe baramuka bahuguruye kuko urabona ko twacha tutangura kuronka udufaranga tw'agaciro amagitivite akabandanya ariko ngo dusa n'abantu twishyuye dusa n'abantu baboshwe bifuza rero yuko u Rwanda n'u Burundi byokumvikana bakugurira imipaka ubu rero ntacyo dufise dukora turicaye ntacyo tuhaye turakora twasaba leta rero nk’umubyeyi ko yo kwibuka uyu mupaka nawo ikaraba ukuntu umupaka wo kugurwa kugera twese abenegihugu gihugu eh, neza naciye numva binezereje cyane nca nibaza arahubwo ati bava hariya baca baza kugurura hano ku ruhu ariko gushika na n'ubu ahubwo gusa ikintu bokora ni uko nkuko nk'uko buguruye abandi hanyuma natwe imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ikabandanya akamaro ni kanini cyane kuko ubwa mbere turahahiranirana bwa kabiri icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda jean bosco nzorutwa nayo ni umugabo w'abana batanu yinjiye muri ayo makoperative akora amasabuni avuga ko uwo mwuga umufitiye akamaro kanini ngo kuko kare atacu yahereza amaboko twagiye tumva badutuma ko barayitukoresha rusasuma ko bamugaye bashima kuduhereza uyu mwuga kubera babonye ari ibintu byaba bisohokana ingoga mu bisanzwe ngewe nta n'umwuga nari mfise atari umuntu wicaye ngaho muhira imana yarafashije tagiye mbona abantu baca bashima kuduhereza umwuga ushobora kudufasha kubera ubumuga bwabo umwe wese akora icyo ashoboye bakunganiranira ariko barafise intambamyi zo kubura ibikoresho nk'uko jean bosco nzorutwana yabivuga kubera tuba turi benshi duca dutorana umwe umwe icyo ashoboye jewe ikintu gikuru je mbona nuba ndarashimye umuganda arawumenye ni nk'uko n'umuntu ampaye isabune ndashobora kuyikora neza nkayishyira ngaho kuronka umuti ya side tukironka tukarongendera amavuta nivyo rero cyane cyane ikintu giduhanga umuti kugira tuwuronke kubera tumanza kuja ibujumbura kurondera turifuza yuko boshobora kudufasha kugira ngo turonke uyu muti n'ubu tugwara kuronka uretse ibikoresho n'izimba ry'amavuta nabo nyene ntiribasiga inyuma kandi niyo barangurira ngo hahurira ari benshi nk'uko bishikirizwa na Nonsiyate bayisabe mu mavuta ariko arazimba bazimvye cane gose arazimvye twahereye ku bihumbi bibiri tugeze ku bihumbi bibiri n'amajana ane ni ukuvuga rero ko hari igihe n'amavuta tuyabura kubera aho hantu bakora amavuta harangura abantu benshi baca usanga rero twageze igihe turabuze nk'amavuta biratumara iminsi tutak bakunze kubera uburyo bw'amavuta uwo mukenyezi agendana ubumuga ahamagarira abandi bantu bafise ubumuga butandukanye kutikumira ahubwo bakiyakira bamwe bamwe bagomba no kunyegeza ubumuga bwabo kamera baravuga barikihebura bakabona ko umenga ubuzima bwabo bwarahagaze ahubwo nobahanura cyane kuyegereza abandi tumaze kuja turakorana kenshi dufise ubumuga butandukanye cyane cyane utangira kareme ukabona ko mu bumuga bwawe hari undi ubumuga busumba ubw'iwawe cyane cyane biyegereza abandi cyane be kwikumira kuko ubumuga imana yaguhaye uko nyene bishima uko nyene hanyuma ukubane n'abandi bakomeye baragufasha ayo makoperative y'abagendana ubumuga twiteze imbere na twunga ubumwe akora amasabuni afise abanywanyi ba baba mirongo itatu buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu kuvura ububabare umukenyezi agira biturutse ku butinyanka bivana n'icatumye agira ubwo bubabare muganga Gilbert nibitanga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi yari yasiguye muri bucana yandi herutse ko ubwo bubabare bushobora kuva ku ndwara umukenyezi canke umwigeme aba yarasanganywe nko mu gitereko ariko kandi ngo bushobora kuba atana kimwe buvuye ko uwo muganga hamagarira abakenyezi bumva ubwo bubabare kwitura abahinga kugira ngo barabe ico bivako kuko ngo iyo batavuwe neza hashobora kwaduka izindi ngaruka nko guteba gusama imbanyi ornera muco iyo umwigeme cyangwa umukenyezi afite ububabare buturutse ku butinyanka ngo babanza kumukorera ibipimo kugira barabe icyo buva ko muganga Gilbert n'ibitanga yanonosoye ibijyanye no kuvura abakenyezi asigura ko nk'igipimo cya ekogafi ari kimwe mu bikorerwa abafite icyo kibazo mu bisanzwe iyo umwigeme ajya twituye asanze afise kubabara mu gihe ari mu rutinyanka hari ibipimo tubatuma icya mbere tubatuma nk'abaganga turabapima tukababaza kahise kabo tukabagirira dosiye hanyuma mu nyuma tujya tubatuma ibipimo bashobora gukoresha ibyo bipimo nabyo turabatuma nka ekogarafi eh, ibipimo by'amaraso kugira turabe ngene umubiri wabo bifashe hanyuma tujya tubona kubandikira imiti bahejeje kumukorera ibipimo batoye igituma agira ububabare bacamuha imiti canke bakamuhanura ingene kwigenza kugira bimufashe muri ico gihe agwaye aha duhere nko kubafise icyo navuze bita dysmenorrhea primaire aho ibituma ni ibintu bivana yuko umuntu w'umwigeme aba afise mu mubiri wiwe ry'amaprostaglandine menshi kenshi turabavura tubahaye imiti y'ububabare imiti y'ububabare bita antispasmodique ibyo birashobora gufasha hariho n'abandi rero usanga ubwo bubabare bupfa ku bintu udashobora gutahura neza nabo nyine turabahanura tuti bizohera abafise irya disiminore segonderi iba yavuye ku burwayi bw'umwigembe uburwayi bw'igitereko ibibyimbi cyangwa bimwe bita endometriose icyo dukora turabavura tukabaha imiti turashobora kubashyira ku mapirire birashoboka kugira ngo tubaruhurire ubasize ku mapirire no kuvuga ko ya maraso ntasubira kuza harashobora kuruhuka cyangwa tugakurayo bya bibyimbe tukababaga tugashobora kubaga ibibyimbe bituma uwo mukenyezi ashobora kuronka mitende eh, mu gihe biba byavuye ku ma infection turabaha n'imiti y'ama infection kugira ngo ububabare ntibushobore kubandanya ngo hashobora kujamwo izindi ndwara nicyo gituma rero ahanini iyo umuntu yovuga si ububabare nyenze nabutera ingaruka mbi nicyatumye ububabare buza gishobora gutuma umwigeme agira ingaruka mbi umuntu ngo arashobora gukora imimenyerezo itandukanye nko gutambuka kugira yikingire cyangwa agabanye ububabare agira mu gihe cy'ubutinyanka nk'uko tubisoma ku bumenyi umuntu cyane cyane iyo yimirije kujya muri ibyo bihe ngo yo kwirinda kunywa ikawa inzoga zambiye canke kunywa itabi ibindi yo kwirinda unifungurwa zirimwo ivyunyunyu onera muco tugukenguruke no ngaha amakuru twateguriye kuri uno murango agarukiye tubakenguruke mwebwe mwaduteza abiri nkengurukire na François Kimana yafashije kugira ngo amajo abashikira iwanyu Charles Makoto nje nabashikirije na Gahwane